Vi znate da je put dio džehennema, kako kaže poslanik alaih salatu wassalam, seferu qit'atum min al-adab. Put je dio džehennema. I na putu, bez obzira što imamo ovakva olašanja, da putujemo brzim autima i na odnosu prvih generacija dobrim putevima, ali opet to dio džehennema i put ima svoja velika iskušenja. A zatim koristim priliku da vam čestitam Bajram. Takabbal minna wa minkum, iako smo mi na neki način se već neki čuli. Ako kome nisam uzvratio porukom, to nije nekako izbjegavanje, nego jednostavno slabost ljudska, a malo je vremena. Draga moja braćo, vi vidite kako čitav svijet pred ovu zimu vodi velike pripreme za zimu. Pripremaju se razni vidovi zimnica, Pa niko se ne spori da treba imati toplu kuću. Da li se grijao na narodno grijanje ili sebi usjekao 10 metara ili više drva. Koristimo najbolja vremena da se pripremimo za to. Naš organizam samo što nam ne kaže da će mu trebati C vitamina zimi. Pa vidimo u svakoj kući da u posebnim, znači, špajzovima i ledenim prostorijama ima naredani tamo oni bocuna ili buradi gdje se kiseli, kiseli kupus, razne vido, razni vidovi ribani, salata i tome slično. Ko je bolje imučan on gleda da i kakvi suharaka pripremi suhoga mesa i tome slično ko ima mogućnost i živi na selu, gleda da pripremi i mliječni proizvoda koji mogu da stoje i tome slično. I ovo je ono što treba našem organizmu. I oko toga nema spora i radimo na tome i puno vremena potrošimo da se za zimnicu pripremimo. Zar isto tako nije potrebno? Ako kažemo istom mjerom a ahiretu treba dati veću mjeru i veću prednost, vjernici bi trebali da se pripreme za zimu i da pokušaju u zimi akumulirati taj svoj iman, sakupiti ga što više, kako bi se on na neki način mogao pozitivno iskoristiti u vremenima kada nemamo takvu priliku. Pa evo ide nam, draga, draga braćo, zima je na pragu. Evo već su duge noći. I vidimo da od akšam namaza pa tamo ide do 10 sati ima više od 5 sahata. Zimi nema puno sjena i balagi, da se tako izrazim. A u Bosni je kiramet na čovjeka da radi nešto i da neki ima uredan posao. I ako ima uredan posao, to je opet 8 sati i malo je oni koji rade po noći. Ovo je sve uvertira da kažemo da se moramo pripremiti kako bi ove svoje duše čistili, kako bi odgajali. Nije džaba Kur'an kazao kad aflaha men zekaha, wa kad habe men desaha, ustiće onaj koje bude čistio imaš pribor za čišćenje, imaš razna sredstva za čišćenje, kupatila ili komplet kuće, ali to stoji tamo negdje, zapakovano, neupotrebljeno. Šta se povećava? Povećava se prljaštena u kući. Nisi postigao pravi efekat, jer je pravi efekat da taj alat, i to sredstvo koje imaš iskoristiš da bi se to mogao čistoći. E tako nije dovoljno da smo mi u svojim kućama napravili kutubhane i pribavili što džabe knjiga, što smo nešto i kupili. Knjige koje nas mogu preporoditi za Allahu te bareke u tala pomoć. A tu je vodilja svih knjiga, Allahova knjiga, Kur'an. I sunnet poslanika ali je sratu o sram. Pa nam evo velike prilike. Ali je ovdje još dodatak na sve to. Znači i u samom čitanju moramo pratiti trendove. Ako kažemo da nećemo ići na ove fakultete gdje se uči teologija pa ljudi postanu papagaji a malo od toga rade. Ako kažemo da je definicija znanja da otklonemo džehl od sebe, učim da bi otklonio neznanje od sebe, ako kažemo da je prvi šart la ilaha ilala ilm i da nam Allah Đelešanu traži od nas da prvo znamo, onda vjerujemo i radimo po tome, Fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. Vostavfir li zembi. Znači prvo znaj, ilom se traži, da nema drugog Boga svema Allaha tabarake wa ta'ala, a zatim zikri, zatim praktično djelo. Ako ovo sve znamo, onda nam je ova zima velika šansa i prilika da iskoristimo onako kako bi se najbolje moglo iskoristiti a to je da učimo Allahu tebareke o ta'ala vjeru kroz razne vizo, vidove seminara, naučni predavanja, gdje ćemo dovoditi učene ljude da nam objašnjavaju din, ili ćemo sami iščitavati određenu literaturu, a o nesvatanjima ili određenim meselama koje nismo zajednički svi razumjeli, ili de, djelimišno razumijeli, a djelimišno nismo, da se obratimo, kako kaže Allah te bareke o ta'ala, fes'alu ahle zikr, in kuntum la ta'lemun. Onda pitajte ahle zikr. Ovdje se misli na ahle ilm, one koji imaju znanje, ali nije Allah Đelešanu džaba kazao ahle zikr. Znači, one koji su prepoznatljivi u svom iskrenom odnosu prema Allahu te bareke o ta'ala, Njima je vjera u prvom planu. Oni žive za vjeru, a ne za interese dunjalučke i ne stavljaju vjeru ili ne uzmaju vjeru kao sredstvo da bi se dopačali nekih dunjalučkih ciljeva, hirova. Pa zbog toga, draga moja braćo, ilun je velika stvar. Ovaj umet mora da vodi dvije bitke. Jedna se prva bitka zove uspoznati Allaha tabarake wa ta'ala. I zato smo mi čuli za dijelo koje se zove usulu thalafe. Znači tri temeljne stvari. Na tri temeljne stvari leži ova vjera. Stoji ova vjera. A to je da upoznaš ko ti je gospodar. Ako znaš A alhamdulillah znaš, samim tim obnavljanjem i posjećanjem na Allaha tabareke wa ta'ala, samo se povećava jekin, samo se povećava telekul, samo se povećava ljubav, samo se povećava istikamet i samo se povećavaju raznovrsna dobra. Ništa ne gubiš. Sve ti više postaje vjera taze što više o Allahu tabareke wa ta'ala učiš da upoznaš njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem, poslanika Islama, koji je u svakom segmentu života ostavio čovječanstvo i ostavlja će ga do sudnjega dana bez teksta. Niko nikad neće moći doći sa nekim od segmenata koji su vezani za din i da kaže ovde sam bolji od Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem neće bolji doći. Jer ga je Allah te barek je votara uzeo kao uzora među ljudima. Lakad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene. I zato nema Kur'an kaže, vi u vašem poslaniku imate najbolji uzor. Limen kane irđu Allahe u lijom il ahir. Vodekar Allahe kathira. Za onoga ko hoće Allaha i onaj svijet. I puno Allaha spominim da upoznaš svoj din, da upoznaš ono u čemu ti treba da uživaš, a nešto danas vidimo svijet oko nas koji se deklarišu da su muslimani, ali im je din postao kompleks, din im je postao teret. Sve možemo pričati, samo nemoj o dinu da pričamo. To je nešto što je nazadno. To je za u četiri zida, To je za neke dede i nene, nije to za naprednog čovjeka. To je svakodnevnica naša u kojoj se mi nalazimo. Pa zbog toga, draga moja braćo, pripremajmo se za ovu zimu. Ne Nemojmo dozvoliti da se ponašamo poput mede koji spava dugi zimski medveđi san. I onda onako gladan izađe i traži bilo šta da pojede. Nego mi mora da budemo oni koji će. Kako je Allah te bareke o talaju opisao one koji su pravi vjernici, koji svoju postelju po noći smotaju, ustaju i Allaha te bareke o tala veličaju. Jer kurun Allah je qijame u akva'uda u ala džunubihim spominju Allaha u svim formama i dolaze do konstatacije Rabbena ma halakta hada batila gospodar ovo ti nisi uzalu stvorio subhanake faqina adaban nar neka si slavljen ti sačuvaj nas od bolne patnje u vatri pa zbog toga uz Allahu pomoć mi ćemo u saradnji sa drugom braćom daijama i ovim našim džematima pokušati da vam budemo jedul aun, da vam budemo ruka koja će biti od pomoći uz Allahu te barek evo tala pomoć, da se iskoristi vrijeme i da se uzmu prioriteti. Vi ste vidjeli kada zanijetimo, draga moja braćo, nema nikakvog bošnjaštva u, našom, u našem namazu. Ni jedan postup. Ne smiješ ništa progovoriti ni na Turskom. Iako je Turska geografski bliža Meki nego mi. I oni su nam dolijeli vjeru na ove prostore. Ne smiješ na Perzijskom. I to je jedan od orientalnih jezika. Mora sve da bude na kuranskom jeziku. Na jeziku Kur'ana. Pa zašto to? Da ne možemo i nemamo velike ljubomore prema tom jeziku da se u našoj svakoj kući priča kuranskim jezikom. Pogotovo kada se govori o dinu, da se naša imena izvodno govori, da se šerijetski termini izvodno govori, da ne kažemo akida, nego da kažemo akida, da izgovaramo ispravno, da ne kažemo la ilaha illallah, nego da kažemo la ilaha illallah. Ovo je din, on je precizan. Zalike dinu qajim, ovo je jaka i stabilna vjera. Volakim ne ekfera nasi la ja'lemun. Ali većina ljudi ne zna ljepotu i principe ove vjere. Zato kaže poslanik, ali salatu wassalam, podreći onoga ko je razumio. A prije toga kazali smo, ovaj ummet ide u dva pravca. Prvo je da upoznamo vjeru Allaha tabarake wa ta'ala i uzgledom da radimo sve ono što je Allah naredio. Pa braća koja vode džihad na Allahovom putu, nemaju prilika koje mi imamo sada. Oni su ili prsa u prsa, ili su u samom, samoj žiži biti ili ne biti, ili su u ribatu, svaki moment treba biti neki pokret, pa se ne mogu nimalo opustiti, pa da možda određene stvari temeljno izučavaju ili ponavljaju oni koji znaju. Ali zato je njihova nagrada puno veća od naše. Ali mi koji nismo u džihadu, a bojati se da nismo ni u davi, jer evo vidjeli ste mjesec dana je bio deđalo čovjek u Sarajevu, svi smo pali na ispitu. On nas proziva, sva šta nam govori. A što kaže jedan šeh, Elej se minkum režulum šeđa'a, zar među vama nije postao jedan hraba čovjek? Zato kažu Arapi, režulum ke elf, u elfum ke uf. Čovjek može da vrijedi za hiljadu ljudi. Mi takvog još nemamo. Molimo Allah da ga pošalje. A kaže nekada hiljadu ljudi ne vredi nikoliko uf. Ništa ne vrijedimo, plavu. Dođe čovjek u tvoju kuću. Svašta ti se nagovori. Tvoju čelja svu u zabludu odvede. Odrat ide od Allaha te bareke o ta'ala. Napravi mušnicima, nevjericima, džahilima. I onda ti preda, još i pare uzme. A to sve fino u nekakvim rukavicama. Kako je to sve džabe? Kako je to sve džabe? Odi u vodovod pa pita je voda džabe. Odi kod Mujezinovića pa pita je to rabi džabe bio ovde. Koliko si ti dobio, koliko je on dobio. Još absurd da zamislite, dođe 20.000 ljudi i hvale čovjeka, Ako je izliječio, pod navodnim znacima izliječio par ljudi. Zamislite 20.000 ljudi ode doktoru. I pet se vrati zdravi i ostali bolesni. I oni mu stave tamo doci dadne mu narod odliku. Najveću odliku svi vremena da on odlično liječi, a on nije izliječio ni ispod nule procenat. Zato, draga moja braćo, mi smo pali i na polju Dabe, a da o džihadu plaho ne smijemo ni pričati, pošto ima srčani bolesnika, a svi smo u toj bolesti, pa da ne bi trebalo slatke vode i ostalog, Molimo Allah da nas ostavili da budemo hrabri. Jer jednom je umrijeti, kako kaže šeha Abdullah Azam, فَجْعَلُوا نَفْسَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَنْ تَمُوتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَرَّةً Zato kaže, usnete svoju dušu da ona umre na Allahovom putu jer će jednom samo umirati. Neće duša umrije, nego tijelo će umrijeti. I zato, draga moja braćo, ako vidimo da smo pali na, na polju dave, Znači, nismo imali dopunska punjenja. Nismo se napunili u našim halkama. Nema kod nas organiziranog učenja iluma. Nema oni selefijski halki koje su bile u vrijeme Ahmed ibn Hanbala. U vrijeme prvi tri generacije. Nego sad ljudi idu da uče za diplomu i stalno kaže ja sam pametan, imam napismeno, a ti nisi pametan jer nemaš napismeno. Plaho, odgojni halki, edepski halki, halki u kojima se uči hajr, malo je. Zato kažem, mi moramo pokazati svojim primjerom, iskoristiti ovo vrijeme i još dodato na to dodajte, mi živimo u epidemiji vraćog grijeha. Pa kako ćeš? Mene moj sin pita, babo, dobro, ja ne bih volio da budem policajac, kaže, pa naplaćivam ljudima kažnjava mi i tako dalje, oni me onda mrze. Ali kaže, bi li ja mogao biti specijalac, komandos? Rekao, sine, bi mogu, ali će doći dan kad ćeš mora svoju babu hapsiti. Doći po njega, pa šta misliš o tome? Jel ti to ukusno? Tamo ti neko propisao mimo Allaha Đerlešanuhu? Ili taj zakon propiše, eto, ne smijete da pijete samo kad vozite. I ti onda doješ po svoju babu, kada je ne bija babu, onda nije to bio. Pa rekao si mi kada da ne bila da bude mehančar, vazda, ruke prljave. Pa ne bi flaho volio da budeš ni hirurg, vazda, zaboriš maka za nešto tamo vamo, gledaš drobove kod ljudi. Pa kažeš mi nije dobro da budem ni zubar, vazda zuji, vadi čovjek zub, on se otima. Pa ne bi volio da budeš pilot, kada ti imaš malo krivlje zube, ne mereš, pilot mora biti dobre zube imati. Pa šta bi volio da tvoj sin bude? Pa rekao, budi šejh, budi muđahid, spoji to dvoje. Ali kaže, babo, čega ćemo živjeti? I on već tako u neki 11 godina razmišlja o čega ćemo živjeti, moramo li reći, a onda jasla. Pa rekao, povećat ćemo broj krava i ovaca uz Allahu pomoć. Za nije poslanik, ali je salatu wasalam kazao, al bereketu fil mašije, veriće ti je u u toj sitnoj stoki. I to se mi svaki dan uvjeravamo. Zato kažem, draga moja braćo, ovu zimu, ovo je samo postrek, moramo sjediti i praviti dogovore kako da iskoristimo, da se što bolje sa propisima vjere upoznamo, ono što znamo da obnovimo, one koji ne, zna, ne znaju da podučimo, a generalno svi smo, znači, u preškolskoj što se tiče arapskog jezika, Pa eto nam preokupacije. I zamislite, neko se prepadne, a i oni često koji nam govore o arapskom jeziku, odmah nam kažu, arapski jezik ima milijardu riječi i prepadnu nas. Pa neki ima, mašala. Kad bi ti ošao u rudnik zlata i rekao ovo, nikad neš moći skopati. Ti odmah bacio kram i rekao, ne treb, nema nam ja, šta ja hoću. Neki mali rudnik ima sam jedan čup. Nego bi ti kopao i znači ostao bi, umro bi tu kopajući. Sve bi ostavio bi i bi šta god ostane, ostane nekom drugom hasu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه innehum هو gafuru rahim, وآخر ahiru da'avanem, لله rabbil العالمين الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Konkretno, inša Allah, moramo biti konkretni, mi ćemo za Allahu pomoć pokušati da budemo domaćini. Ja početkom decembra, pošto nam treba još malo da se zorganiziramo, ovoga mjeseca nećemo moći krajem, bit ćemo domaćini jednog, znači, hajra, a to je da ćemo pozvati braću iz čitave Bosne, oni koji imaju vremena da se druže sa nama sedam dana, da učimo zajedno, znači, bit će naučna predavanja, druženja i bit će javna dava da jednostavno pokušamo se svi staviti u pokretni džemat, i gdje budemo u kojem vilajetu ili kojem kantonu, ti sedam dana ćemo iskoristiti da obiđemo narod, da izađemo u javnost, da pozivamo ljude, da im ponudimo CD, letak i to je slično. Pa ako bude od vas u mogućnosti, bit na vrijeme obaviješten, hrana je besplatno, a sad ako krenete možete stići pijehe neće biti daleko jednu 350 km odavde, pa inšallah ako bude u mogućnosti da bude čitavi sedam dana ehle osehnen, ako ne bude u mogućnosti onda koliko može, želimo na taj način, bit u programu da idemo donijeti šume i drva, da se možemo ogrijati, bit u programu znači i da se bolje malo upoznajemo, a ujedno znači pošto nema zimi puno obaveza da zajednički ibadetimo, i da zajednički učimo Allahu tebareke wa ta'ala vjeru, a onda izađemo i u javnu davu.